ляці главука я чую як недзе далёка маленькая птушка пяе вітаю цябе главука вітаю напевы твае агромністы свет над табою нябесаў бясконцы абшар і поўнае шчасце спакою ад вечнай прароды душа даўно ў гарадах мітуслівых я марыў пра тыя сады дзе грушы да жоўтыя слівы дзе цёплай утульна заўжды шукаў іх у град і залевы дарэмна хадзіў по зямлі і толькі птушыныя спевы надзеі згарэць не далі адолею ўсе перашкоды каб мрую нарэшце знайсці да сонца на крылах свабоды ляці валавок ляці у